Përshëndetjet e Allahut tebareke ve teala dhe mëshira e tij, qofshin mbi më të mirin dhe zotëriun e pejgamberëve, Muhammedin alayhi salatu wassalam, mbi shokët e tij besnikë, mbi familjen e tij të ndershme dhe mbi gjithë ata të cilët e ndjekin rrugën e tij me të mirë deri në ditën e gjykimit. Vazhdojmë me lejen e Allahut Xhelle Xhelaluhu t'i ndajmë disa çaste duke mësuar historinë e pejgamberit Alehi Salatu Veselam. Dhe përmendëm atje në fillim të ligjeratave se ligjerimi jonë mbi jetën e pejgamberit Alehi Salatu Veselam do të jetë pak ma i zgjat. I zgjatur dhe i gjatë, shkaku që ajo çka neve na intereson prej historisë së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nuk është vetëm renditja e ngjarjeve dhe kalimi i tyre sikur ndonjë roman. Po dojna m'u ndal me çdo detaj të historisë së tij alaihi salatu wassalam, edukimit të tij ndaj shokëve të, të tijna alaihi salatu wassalam dhe krejt se si e ka nxjerrë atë gjeneratë të madhe të shokëve të tij me të cilët Allahu xhelle ve ala ka qenë i kënaqur. Dhe përmendëm se nëse dojna me kuptu rrugën e vërtetë, kuptimin e vërtetë të haditheve të pejgamberit alejhi salatu ve selam, të fjalëve të Allahut xhelle xhelaluhu, është e vetmja mënyrë me mësu se si i kanë kuptu këto ajete shokët e tijna alejhi salatu ve selam. Përmendëm se landa mësimore në periudhën mekije ka qenë shumë e rëndësishme dhe i kanë msu themelet shokët e pejgamberit Alejhi Salatu ve Selam dhe përmendëm e para prej tyre ka qenë njohja me Allahun Xhelle Xhelaluhu sifatet e tij emrat e tij kush është Allahu Xhelle ve Ala kjo është e para e këtu vlen me përmend ngase temat që sot do t'i diskutojna se cila ka qenë landa e dytë mësimi i dytë të cilin e kanë marrë shokët e pejgamberit Alejhi Salatu ve Selam prej pejgamberit në periudhën mekije, e cila ka qenë gjenerata ma e madhe, çka ka ekzistu mbi ftyrën e tokës, ngase edhe sahabët janë klas klas, klasa ma e lartë është klasa e parë, klasa e parë janë gjenerata e parë, të cilët kanë mësu në shtëpinë e Arkam ibnul Arkam, Ebu Bekri dhe Hamza dhe Omeri dhe Suhejbi dhe Bilali dhe shumë të tjerë, të cilët janë të përmendura me emër dhe me mbiemër në librat e historisë. E përmendëm mësimi i parë Allahu. Andaj ka thënë Ibn Qayyim el-Jauziyje se Kur'ani sillet rreth tri boshteve. I gjithë Kur'ani i trajton tri sende. E para, kush është Allahu? Njohja me krijuesin. E dyta, kush është njeriu? Kush është njeriu dhe e treta mbi cilin ligj Drejtohet dhe funksionon ki univers. Këtë Kurani këto mundohet me na mësue. Allahun, neve, ku jena na dhe ku jetojna, në cilin univers jetojna dhe me cilin ligj funksionon ki univers. Sot, me lejen e Allahu xhelle ue ala, do të përmendmi diçka nga mësimet e pejgamberit alayhi salatu wassalam, të cilat kanë zbrit ajete të posaçme mbi çështjen e caktimit. funksionimit të kaderit. Kjo ka qenë mësimet e para që i kanë marrë shokët e pejgamberit alayhi salatu wasalam, pasi e kanë mësu se kush është Allahu xhelle xhelaluhu. Andaj në këtë periudhë të Mekës, Allahu xhelle ue ala ju ka zbrit ajete ku ja u ka mësue caktimin. se e gjithë çështja është në dorën e Allahu xhelle ue ala. Fillim e mbarim këti ka caktu Allahu tebareke ve teala. Nuk i del Allahu xhelle ue ala nga shënimet e tina as ranja e gjethit prej drurit. Një gjeth, çka neve kurgjo nuk e llogaritmi ata, as nuk e dina urtësinë pse ka ra. E Allahu xhelle ue ala e din pse ka ra. Pse mu bash aj gjeth? Por neve këto janë sende të cilat nuk kena mundësi mi kap, po Allahu tebareke ve teala ka urtësinë e tina në çdo sen ngase e ka përmen. Ma min varakatin, asnjë gjeth nuk bje, illa jalemuha, vetëm se Allahu e din pse ka ra, cila është urtësia e ramjes kështu me ra. E leje mo çështjet e mdhoja, leje mo çështjet e mdhoja. Andaj Allahu tebareke ve teala, i ka zbrit mësimet e kaderit. Kaderi, për me e kuptue, si duhet, ndahet në disa shkallë. Shkalla e parë është se shkalla e diturisë që Allahu xhelle ue ala din çdo send. Ilmi i Allahut, dituria e Allahut gjithëpërfshirëse. Kjo është e para prej kaderit. Andaj edhe kaderitë, të cilat janë shumë llojsh. Kini ndëgju për sekt i veçan kaderi. Kaderitë ma ekstrem Thot Allahu xhelle ue ala Nuk je ti ndonjë çështje A as nuk e lexon ndonjë Kur'an Allahu Të Allahu xhelle ue ala A as nuk e vepron ndonjë vepër Vetëm se na jena prezent aty Dhe e msum se qysh është Allahu prezent Me emrin e tij El Batin Lejse duneke shej Nuk ka mes Allahu dhe diçkajt Pengesa Allahu është afër Çdo sendit Idh tufiduna fih wa ma ya'zubu an rabbika min mithqali dharratin fil ardi wala fis sama. E nga Allahu, nga ilmi Allahut nuk mungon as sendi më i vogël në qiell dhe në tokë. Kjo ka qenë mësimi i parë i kaderit, që e kanë morë shokët e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Allahut nuk i hik kurgjo hiç. Allahu xhelle ve ala nuk i del nga ilmi i tij asnjë send. Kjo është e para. Andaj Allahu te bareke ve teala ka thënë wala asghara min zalik. Edhe më e vogël se sa kjo çka është përmend mithkale dharra. Dharra e përmendëm çka është. Atom apo kokra më e vogël që ekziston. Allahu thot edhe më e vogël çka mundet me të shku n'mend. Krejt i ka shënu Allahu te bareke ve teala. Kjo është ilmi i absolut i Allahu xhelle, xhelle xhelaluhu. E dyta është kitabe, shkrimi i këtyre sendeve. Allahu e din çdo send çka ka me ndodhë, po disa sende i ka shënu. Te bareke, ve teala. Andaj shkalla e dytë e kaderit është shkrimi, ka thënë Allahu xhelle ve ala, inna nahnu nuhjil meuta, neve jemi që japim gjallëri të vdekurave. Kjo është ilmi i Allahut xhelle ve ala. Wa naktubu dhe e shënojmë çdo send. Pastaj ka thënë Allahu xhelle ve ala, "Wa kullu shay'in ahsaynahu fi imamin mubin" dhe çdo send e kemi vendos në llogari në një imam mubin, në një libër të të qartë. Kjo është shkalla e dytë e kaderit, që sot e kanë mësuar shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në periudhën Mekkie. Shkalla e tretë është dëshira e Allahut xhelle ve ala. Dëshira e Allahut te bareke ve teala. Kur ta përmendmi urtësinë e njohjes së njeriut, kjo është funksioni dhe ligji i universit, se si funksionon këtë Allahu xhelle ve ala e ka në dorën e tijna dhe e ka shënuar dhe e ka në ilmin e tij. Kjo është njohja e universit. Kur ta mësojna njohjen tonë, që jau ka mësu Allahu sahabëve të pejgamberit alayhi salatu wasalam, mane n'mend çka është dëshira e Allahut. Ka dallim në sheriatin e Allahut mes dëshirës dhe dashnisë. Allahu e dëshiron një send dhe s'e do Që do ta përmendmi Se Allahu ja ka dhonë njeriut Një send çka s'ja ka dhonë kurkujna Siç ka thonë Ibn Kajim el-Xheuzije Kjo ka thonë të le pa mend Të le pa mend Ta, ta mush zemrën dashuri full Çmendesh prej dashurisë Kur ta përmendmi Mone n'mend Dallimin mes dëshirës dhe dashnijës Allahu e don dikan Edhe kanë shit krenari dhe fodullëk të kot. Allahu xhelle ka thënë, ka pas njerëz më të fortë se ju. Mirëpo, neve i kemi shkatërrue. Pastaj, "Wa ma kana Allahu li yu'jizahu min shay'in fi as-samawat." Allahu nuk e bën të dobët kurgjo në tokë, as në qiell. Çka don me bo Allahu xhelle ve ala, bën. Innehu kana aliman qadira. Allahu është i fuqishëm për çdo send dhe i dijshëm. Andaj ibli, iblisi është prej dëshirës së Allahut, ama s'e do Allahu iblisin. Allahu e ka kriju iblisin, e ka kriju sherrin e kështu me radh, ama nuk e don Allahu xhallahu ala sherrin apo as iblisi nuk e do. Andaj kjo është kjo dallimi mes dëshirës dhe dashnies. Mes dëshirës dhe dashnies. Allahu e dëshiron krijimin e dikujna apo për shembull qafirin. Allahu e ka dëshiru krijimin e qafirit, ama nuk e do qafirin. Këto sene janë të dallume. Andaj, e treta prej shkallëve të kaderit është dëshira Allahu xhalla, xhallahu ala. Edhe mertebja dhe shkalla e katërt e kaderit është krijimi i Allahut në çdo sen. S'ka diçka çka ekziston, vetëm se e ka kriju Allahu xhallahu ala. Ka than Allahu tebareke ve teala, Dhalikumullahu Rabbukum La Ilaha Illa hu. Kjo është Zoti, Allahu Zoti Juaj. Tebareke wa taala la ilahe illa hu nuk ka të adhuruar me merit përveç tij Khaliku kulli shej krijues i çdo sendit çka ekziston edhe veprat tona i ka kriju Allahu xhallahu ala edhe lëvizjet tona i krijon Allahu tebareke wa taala gjithçka çka ekziston pse sepse këtu kulli shej çdo send është e pashquar që përfshin çka quhet send Ata e ka kriju Allahu tebareke ve teala. Wa huwa ala kulli shay'in wakil. Dhe Allahu xhallahu ala është kujdestar i çdo sendi. Tebareke ve teala kjo është kategoria dhe shkalla e katërt e kaderit. Kush i kupton këto katë katër kategoritë e kaderit, ilmin, shkrimin, dëshirën dhe krijimin, këto janë që i ka sjell Allahu xhallahu ala në librin e tijna. Mirë. Cilat kanë qenë gjurmët e mësimit të këtij Kaderi në këtë periudhë mekkie. Kur njeriu e kupton se çdo sen e ka kriju Allahu xhalla uala dhe çdo sen është në ilmin e Allahut xhalla uala dhe s'ka lëvizje dhe as fuqi, vetëm se është në dijen e Allahut tebareke ve teala, kjo rezulton me qetësi dhe me lumturi dhe s'mërzitesh për, për kurgjo hiç. Andaj ka than Allahu xhalla uala, ja ayyuhalladhina amanu la tahinu wa la tahzanu. O ju që keni besu, as mos u mërzitni, as mos u piklloni. S'ka nevojë m'u mërzit. Fitut, hupët, Edhe shkatrimet çka ndodhin sot nëpër dunja janë me kaderin e Allahut. Allahu ka diçka pas këtyre kadereve, çka na nuk i kapmi dhe nuk i perceptojna. Andaj nuk duhet m'u mërzit. Dhe ka dallim mes mos m'u mërzit dhe mos brengës ti me pas me me punu. Këto janë dy sene të ndryshme. Andaj prej gjurmeve të këtyre mësimeve të kaderit ka qenë që sahabët e kanë kuptu se fuqia absolute e këtij universi është Allahu xhallahu ala. Dhe nuk janë mërzit për atë tiraninë që ka tregu Ebu Xhehli dhe Umeja dhe Utbe ibn Rabia dhe ato ata mushrikët e Mekës i kanë kërcnu për çdo ditë, nuk janë mërzit. Fare nuk janë mërzit. Dhe i kanë pa vazhdimisht të buzëqeshur. Sahabët e pejgamberit alejhi salatu ve selam dhe vazhdimisht të qetësum se e kanë kuptu ligjin mbi të cilin ligj funksionon universi s'i del Allahu xhele ve ala asnjë send prej prej kontrolle andaj prej gjurmëve ka qenë qetësia prej gjurmëve të mësimit të kaderit ka qenë trimëria dhe guximi ata janë bo trima duke e kuptu kaderin dhe janë bo guximtarë duke kuptu kaderin sepse ti nuk mundesh me vdek pa, pa, pa ta marrë Allahu shpirtin me hi edhe në zjarm edhe në frontin ma të madh të luftës me hi nëse nuk e ki të caktume prej Allahut xhele ve ala qat çast me vdek ti nuk ki mundësi me vdek nuk mundesh m'u, m'u ndesh me kaderin e Allahut xhele ve ala sahabët kur e kanë msu këtë mesele atëherë janë bo të guximshëm dhe nuk ju ka interesu fare se kanë dit që Allahu xhele ve ala i shënon sendet I ka shënu Allahu tebareke ve teala sendet. Tjetra ka qenë prej gjurmëve të mësimit të kaderit sabri. Ata e kanë dit se Allahu xhele ve ala ka me ndihmu këtë fe dhe ka me ngrit këtë fe dhe ka me ia dhan krenarinë kësaj feje. Po çka kërkohet, kërkohet sabri. Se Allahu xhele ve ala ka thanë, eta emrullahi fela testaxhilu. Urdhri i Allahut është i krym, mos e shpejtoni. Qysh i krym? Te ilmi i Allahut i krym. Te na hala jo Andaj mos e shpejtoni se masi a kry në qiell edhe këtu ka m'u kry Tebareke ve teala Allahu xhele ve ala i ka kry sendet atje në librin e tina Po neve ne, na nuk kena sabër Andaj feja e Allahut xhele ve ala ka me qenë e ndihmume Ka me qenë ngadhënjyese Po çka duhet na me ba? Duhet me ba sabër Dhe duhet me lut Allahun xhele ve ala që me qenë pjesë e kësaj E jo që na mos po Mos po mposhtet apo mos po dështon feja e Allahut xhele ve ala Assesi Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun. Neve e kemi zbrit Kur'anin dhe ne e ruajmë. Na e ruajna. Allahu xhele xhelaluhu. Pastaj kjo është pjesa e dytë mbi të cilën koncentrohet Kur'ani me ia msu njeriut, kaderin, mbi të cilën sillet universi. E treta është njeriu. Kur'ani ka zbrit për njerëzit. Normal ka zbrit edhe për xhinët, mirëpo në aspektin në kandin e dytë dhe në sekondaren. Primarja është njeriu. Allahu xhele ve ala ka zbrit Kur'anin tek njerëzit dhe të dërguarit kanë qenë prej njerëzve. Andaj Kur'ani fokusohet dhe përqendrohet në mësimin e natyrës së njeriut. Prej çfarë komponentesh përbëhet, çka i duhet njeriut, çka duhet me mësu njeriu, qysh duhet me jetu njeriu, të gjitha janë të sqarume në mënyrën më të bukur në librin e Allahut xhelle ve ala. Andaj Allahu tebareke ve teala jau ka mësue fillimisht sahabeve të tij në disa prej ajeteve se Allahu xhelle ve ala e ka nderue Ademin me një nder i cili është në kulmin e ndereve dhe në kulmin e privilegjeve e cili është ai nder se Allahu xhelle ve ala e ka krijue Ademin me dorën e tina a ka nder ma t'madh se Allahu me krijue diçka me dorën e tina Allahu xhelle ve ala në përgjithësi sendet i krijon idha arade shej'en en jekule kun fejekun Allahu kur dëshiron diçka veç thot kun fejekun, bahu dhe bahet. Mirëpo çështja e Ademit s'ka qenë kështu. Çështja e Ademit alayhi salatu vesselam, esenca e esencave tona ka qenë me dorën e Allahut xhelle ve ala. Me dorën e Allahut tebareke ve teala. Argument Allahu xhelle ve ala ka thënë: "Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basharan." Kur ka thënë Allahu xhelle ve ala melaqeve, inni khaliqun basharan. Unë do ta krijoj një njeri. Pastaj tha, basharan min tin. Njeri prej lloçit, prej baltës. Fa idha sawaituhu, kur ta përsosi ata, Wa nafakhtu fihi min ruhi dhe t'i jap shpirt nga ana jeme. Me dorën e tij e ka kriju, që do ta përmendmi ajetin më vonë, dhe shpirtin ja ka dhënë prej anës së tij. A ka nder më i madh se kjo? Allahu me krijue babën tonë prej durve të tij tebareke ve teala. Fa idha nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Bini në sejdë. Kur t'i jap shpirt, bini në sejdë. Fa sajada al malaikatu. Melaqet ran në sejdë. Kulluhum ejma'un. Të gjitha përnjëherë ran në sejdë. Illa iblis. Përveç iblisit. Iblisi sa herë përjashtohet. Illa iblise eba. Përveç iblisit i cili istakbara refuzoi dhe u bë mendjemadh. Wa kana min al kafirin. Dhe u bë prej qafirave. O Iblis, çka të pengoi m'i ra sejdë atij të cilin e krijova me dy durët e mia? Khalaqtu bi yadai. Paramendone çfarë nderi me kriju Allahu xhelle ve ala Ademin me durët e tina. Tebareke ve teala. A meriton njeriu me nënçmu vetveten para tagutave dhe tiranave për disa leverdi të kësaj dunjaje? Të cilin nder e ka dhënë Allahu xhelle ve ala për këtë njeri? E ka nderu babën tonë me Kur e ka kriju me dy durt e tina, tebareke ve teala, ma meneake, pse çka të pengoj tije, që t'i bish sexhde atij që e kam kriju me dy durt e mija, estekberte em kunte minel alin, a tash u bone mendjemadh, apo e ki llogarit vetën të madhë prej, prej kohërash. Allahu xhalla ve ala i ka ba pytje. Andaj, në këto ajete sa të kanë zbrit në Meke, Allahu xhalla ve ala i ka mësu sahabeve esencën e esencave. Baba jonë, është i krijun prej durve të Allahu xhalla ve ala, prej durve të Allahu tebareke ve teala, andaj njeriu nuk duhet me nënçmu vetveten e tina. Është krijesë e ndershme e Allahu xhalla ve ala. Po mbi këta është edhe një sekret shumë ma i madh që e ka përmendë Allahu xhalla ve ala në librin e tina për njeriu. Një sekret shumë shumë ma i madh, do ta përmendmi. E dyta është që në surën në surët mekije sahabëve u është mësue Njeriu e ka formën ma të bukur në mesin e krijesave. Allahu xhalla ve ala, ja ka vendos syt, ja ka vendos hundën, ja ka vendos gjuhën, ja ka mësue të folurit, ja ka msu shkrimin, ja ka msu ilmin e kështu me radhë, në formën ma të bukur e ka kriju Allahu xhalla xhalla ve ala. Wa ilayhi al-masir, dhe tek Allahu është përfundimi. Andaj forma ma e bukur e cila na ka kriju Allahu xhalla ve ala a s' meriton me u kan Allahu xhalla ve ala i adhuruari i veçantë ekskluzive me pas të drejtën e adhurimit tebareke ve teala e meriton Allahu xhalla xhalla ve ala pastaj e dyta e treta është se Allahu xhalla ve ala e ka veçue njeriun me të folurit dhe mendjen Mendja është sendi çka nuk ja ka dhanë Allahu xhalla ve ala shumë prej krijesave të cilat janë frimore, jetojnë po s'e kanë mendjen. Mendja, sikur njeriu mos ta ketë mendjen, nuk do të ishte qujt njeri. Allahu xhalla ve ala e ka vendos përgjegjësinë dhe detyrat mbi mendjen. Ka thanë Allahu xhalla xhalla ve ala Ar-Rahmanu allama al-Quran. Mëshirusi, Rahmani është ai i cili e ka msu Kur'anin. Khalaqal insan e ka krijuar njeriun allamehul bayan dhe ja ka mësue bejanin çka bejan sqarimin njeriu me gjuhën e tij e sqaron dhe e shpjegon çka po don, çfarë po dëshiron. Dëshirat e tina i shpreh me me gjuhë, dëshirat e tina i shpreh me mendje. Dhe Allahu xhalla na ka nderu me mendje. Andaj Ibn Xheuzi Ebul Faraxh Ibn Xheuzi ka thanë Allahu xhalla wala melaqet i ka kriju prej mendjes kristale. Andaj adhurojnë Allahu xhalla wala dhe nuk i bajnë aspak mëkat. Kafshëve jau ka privue mendjen, s'i ka dhanë mendje. Andaj ata janë të zhytura në epshe. Njeriu i ka dy komponentet. Komponentin e mendjes dhe epshit. Nga cila anë të anoje afrohet ka ona Allahu xhelle ve ala ose nga melaçet ose nga nga kafshët. Andaj Allahu xhelle ve ala ka thënë Em tahsebu anna aktharahum yasma'un aw ya'qilun bel hum illa kal an'am. A mendon se shumica e njerëzve dëgjojnë dhe mendojnë? A mendon kështu? Ani pse e kanë mendjen, instrumentin e kanë, po nuk e përdorin. Ata janë sikur kafshët. Bel hum edall. A janë edhe ma të devijuar. Pse ma të devijum? E ki pas mundësin mu ngrit dhe s'je ngrit. Mundësin e ki, mendjen e ki, shpirtin e ki, intelektin e ki, edhe nuk e shfrytëzon, bel hum edall, atëherë bje ma poshtë se, se kafsha. Sepse kafsha nuk e ka mundësin mu ngrit, s'ka mundësi. A ti e ki mundësin E nëse nuk e shfrytëzon atëherë je edall Ma i devijuar se kafsha Andaj prej ndereve dhe privilegjeve Dhe pozitave që na e ka dhënë neve Allahu xhelle ve ala është mendja E qet sen duhet me shfrytëzu Në adhurimin e Allahu xhelle, xhelle ve ala Pastaj e katërta Që ju ka përmend Allahu xhelle ve ala Sahabeve në fillim është se Gjithçka çka e ka krijue është për njeriun e ka kriju për njeriun. Ka thënë Allahu xhelle ve ala wa ataakum min kulli ma sa'altumuh. Edhe ju ka dhënë Allahu juve për çdo sen çka keni kërkue. Ktu tash parashtrohet pyetja, qysh i kena kërku na para se me na kriju Allahu xhallahu ala? Kur kena ardhë në pozitën e pjekurijës, i kishmi kërku ato. E Allahu na i ka dhonë, se e ka ditë se i kishmi kërkue. Të gjitha sendet çka njeriut i duhen, Allahu xhelle ve ala ja ka dhënë. Andaj Allahu xhelle ve ala ka thënë në surën Bakara, "Huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jamian." Ai është Allahu i cili ka kriju lekum për juve çka ka në tokë. E kur njeriu e ndron, e ban, çka e ban? Neve vërtet i kemi nderu bijtë e Ademit dhe ju kemi mundësu me hecë nëpër tokë dhe nëpër dejti. Pastaj ka thanë, wa razaknahum minet tajibat dhe ju kemi furnizu me shumë të mira wa faddalnahum ala kethirim mimmen khalakna tefdila. Dhe bijtë e Ademit i kemi ngrit nga shumë prej krijesave tona me pozita të larta. Allahu ka shumë krijesa, po birin e Ademit e ka nderu shumë më lart. Andaj ju e dini se qielli është prej krijesave më të larta dhe qëndron pa shtylla. Dhe ju e dini se toka është prej sendeve ma të rana, ngase i mban gjithë njerëzimin e mban. Dhe gjitha detrat i ban. Dhe ju e dini se kodrat janë sendi më i palëvizshëm në tokë. Me gjithë këta ka thënë Allahu xhelle ve ala, inna aradna al-amanata ala as-samawati Wal ardhi wal jibale fa abein Ne ja kemi ofru amanetin qiellit, tokës, det, ë, kodrave fa abein i refuzun. Ma të forta se na, ma të qëndrueshme se na, ma të palëvizshme se na, ama i kanë refuzue. Fa ashfaqna minha dhe janë tut prej amanetit. Fa hamalaha al-insan e njeriu i ka bartë kto amanete. Allahu xhelle ve ala e ka privilegju. Mbi përgjegjësinë, këtu edhe do ta përmendmi sekretin pse Allahu ja ka dhënë njeriut këtë amanet. Nuk ka dashtë Allahu xhelle ve ala me, me ngarku njeriun. Ma enzelna alejkel Kur'ane li teshka, ka thënë Allahu xhelle ve ala në suret Taha, na nuk ta kena zbritë Kur'anin me të maltretue ty. Nuk ta kena zbrit Kuranin me të nderue, po ka një sekret. Andaj, kjo është nderimi. Edhe kjo e fundit çka do ta përmendmi, është sekreti ma i madhë. Allahu në Kuran, mbane mend këta, e ka thonë Ibn Kajimi, kjo e mahnit mendjen. Kjo e, e mallëngjen njeriun me u afru me Allahun xhelle ve ala në maksimum çka mundet. Cila është kjo? Ka thonë shikoji qiellt. Shikoje tokën, shiko gjithçka çka shef rreth teje. Ka thonë dhe ktheju n' Kur'an. A i ka thonë Allahu diku n'Kur'an se Allahu e do qiellin dhe e do tokën dhe i do malet dhe i do bimët. Jo. Po vetëm njeriun ka thonë e do Allahu xhelle ve ala. Kjo është sekreti çka Allahu ja ka dhënë njeriut amanetin. Që ta morre amanetin pse? Se e ka dasht. E këtu vjen ajo në shesh se ka dallim mes dëshirës dhe dashurisë. Dashuri Allahu nuk i ka ofru qiellit. S'ka thënë Allahu i do qiejt. S'ka thënë Allahu i do tokat. S'ka thënë Allahu i do lumejt. S'ka thënë Allahu i do gurzit. Ama njeriun e don Allahu tebareke ve teala. A ka nder ma të madh për njeriun se sa Allahu xhelle ve ala me e dashtë? Jo me dëshiru, e don Allahu tebareke ve teala. Yuhibbuhum wa yuhibbuna. Ai i don ata njerëz dhe ata e dojnë Allahun. Kjo është ai sekreti çka njerëzit nuk e kanë kuptuar. Se Allahu e don njeriun si njeri, jashta dëshirës çka ka dashtë me krijue. Andaj Allahu xhelle ve ala ka thënë në sure Ali Imran, "Kul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni." Thuaj, nëse e doni Allahun, ndjekmëni mue, pasomni mue. Yuhbibkumullah. Ju don Allahu. Mirë, qielli i cili i nënshtrohet Allahut, edhe e kryen rolin e tij. Prap Allahu s'e don. e ka dëshiru, nuk e don. Tokën, Allahu nuk e don me, dëshi, me dashurinë e tij, njeriun e don. Juhbibkumullah. Andaj, kur Allahu ka folë për besimtar, ka thonë juhibbuhum, i do. A kur ka folë për qiellin, tokën, ka thonë juridu. Ka o dalim, dëshira dhe dashuria ndaj dikujna. E Privilegji më i madh është që njeriu me dashtë Allahun xhelle ve ala dhe me zbrit kënaqësinë e tina mbi njeriun. Me zbrit kënaqësinë e tina mbi njeriun. Andaj Allahu xhelle ve ala i ka mësuar shokët e pejgamberit alayhi salatu wassalam nëpërmjet pejgamberit alayhi salatu wassalam se ju ju njerëz jeni krijesa ma e privilegjume. Jo ju njerëz jeni krijesa më e nderume. Ju ka zgjedh Allahu xhelle ve ala në shumë prej krijesave dhe ju afron dashuri Allahu xhelle ve ala. Inna rabbi ghafurun wadud. Ka thanë Allahu xhelle ve ala në një prej gjuhëve të pejgamberëve, vërtet Zoti jem është mëshirues wadud i dashur. I dashur e don njeriun dhe Allahu xhelle ve ala ja ka mundsu njeriut me dasht Allahun xhelle ve ala. Ibn Qayyim al-Jauziyja thotë, nuk është interesant Yuhibbunahu. Njerëzit e dojnë Allahun. Kjo nuk ka interesant, sepse krijesa ka nevojë për krijuesin. E gjithë mahnia dhe çudia është yuhibbuhum. Ai i don këta. Ai i don këta njerëz. Andaj njeriu duhet me qenë i përqendrum që ta fitoje dashurien e Allahut xhelle ve ala. Andaj ne e përmendëm se në ditën e gjykimit, kur t'i fute Allahu xhelle ve ala njerëzit në xhennet, I harrojnë kënaqësitë krejt kur Allahu t'ju shfaqet atyre. Dhe ju thotë qad raditu ankum, dhe thotë unë jam i kënaqt me juve. Kjo është kulmi i kulminacioneve. Andaj Allahu xhelle ve ala i ka mësue shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se Allahu xhelle ve ala ka krijue njeriun dhe ka privilegjue dhe këtë universin ja ka nënshtrue njeriut që ta arrijë kënaqësinë e Allahut tebareke ve teala dhe e ka njoftue me cilësitë e Allahut xhelle ve ala dhe me emrat e Allahut tebareke Wa ta'ala. Prej mësimeve dhe landës mësimore që e kanë mësue sahabët e pejgamberit alejhi salatu ve selam në fillim ka qenë se Allahu e run njeriun, e mbron njeriun. E duhet me pas parasysh besimtari këta. Gjithmonë gjatë vështirësive, fatkeqësive, goditjeve nga kaderi. Ngase kaderi nuk ka gjithmonë i amël, po ndonjëherë asht i idht E Allahu xhelle ve ala e ka në kujdes njeriun. Ka thanë Allahu xhelle ve ala wa inna alejkum le hafidhin. O ju njerëz, afër jush kini kujdestar. Hafidhin melaqet e Allahut xhelle ve ala. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Nuk e nxjerr ndonjë fjalë vetëm se i rrin afër kujdestari prej melaqeve dhe ja shënon. Allahu xhelle ve ala e ka rujt njeriun nga të gjitha sendet nga çka ka mundësi njeriu mu rujt e të cilat sende nuk ja ka dhënë dikujt tjetër përveç njeriut Allahu xhelle ve ala në shenjë respekti dhe në shenjë nderimi prej sendeve çka e kanë mësuar shokët e pejgamberit alayhi salatu wasalam në këtë periudhë është se Allahu xhelle ve ala ka zbrit ajete të shumta Dhe kush e lexon Kur'anin e din se njëna prej ngjarjeve çka përsëritet shumë në Kur'an është se Allahu ja ka mundësue Ademit mi ra sexhde të gjithë melaqet. Pse e ka përsëritë Allahu vazhdimisht këtë ngjarje? Ku ka qenë urtësia? Ku ka qenë sekreti? Pse jau ka kallzu këtë ngjarje vazhdimisht? Surën Bakara, surën Hixhr, surën Araf, e kështu me radhë nëpër suret tjera. Pse? Surën Isra, Për me tregu se o ju njerëz, krejt melaqet e mija ju kam shti mi ra sexhde juve. A është e duhur ju mi ra tash sexhde dikuj çka unë e kam mallkua. Unë për juve i nënshtrova gjitha melaqet e mija. E tash ju a kini të drejt mi ra sexhde Iblisit a. Ka thënë Ibn Kajimi, sa interesant është. Iblisi i shtin bijtë Ademit mi ra sexhde, ata Iblisit, a Iblisi kurr s'i bje sexhde Ademit. Ka refuzu me të parën herë edhe kurr nuk i bje sexhde. Ama biri Ademit e adhuron Iblisin. Nuk është për qëllim adhurimi Iblisit direkt, po diçka që e ka shpik Iblisi. Andaj Allahu xhelle ue ala, jau ka mësu sahabeve këto mesele, që ata ta kuptojnë misionin të cilën janë kriju për atë mision. Shumë është me rëndësi me kuptu armiqësien me Iblisin. Allahu xhelle ue ala ka përmend se inna shejtane kane lakum aduwan fattakhidhuhu aduwan. Shejtani është armik i juaj. Fattakhidhuhu aduwan. Konsideroni armik. Pse konsideroni armik? Sepse shumica e njerëzve nuk e konsiderojnë armik. As rrugën e tij që ai e ka shtrue të devijume nuk e morin prej armikut, po e morin sikur e shtrume prej mikut. Allahu xhelle ue ala në shumë prej ajeteve ka potencu këtë mesele dhe është fokusu në këtë mesele se ju o ju njerëz keni armiqësi me iblisin armiqësi me iblisin dhe ai mundohet me ju shkatërru juve dhe me ju çue në xhehenem bashk me, me ata andaj në shumë prej ajeteve Allahu xhelle ue ala e ka fokusue këtë mesele dhe dijetarët kanë nxjerr shumë prej dobive të sjelljes së kësaj ngjarje e para prej dobive është se Ademi alejhi salatu wassalam është i pari i cili ka hin luftë me me iblisin. Iblisi i pari me kan ka hin luftë është Ademi. E na jena prej llojit të Ademit. Kështu që armiqësia shkon zinxhir. Masi me Ademin edhe me neve ka punë. Le udillennahum, ka thon krejt kam me t'i devijue. Le ughwiyannahum, krejt kam me t'i devijue. Krejt kam me t'i hum bijt e Ademit. Allahu xhelle ue ala ka përmend këtë armiqësi. Shum është njeriu gafil kur s'e njef armikun. Shum gafil. Nuk e din çka ka me i ndodh kur nuk e njef armikun. Andaj pejgamberi alayhi salatu wasalam një ditë prej ditëve i mbledhi të gjithë fiset e arabëve ju tha, nëse unë ju them se pas ksaj kodre ekziston një ushtri që vjen juve me ju sulmue në mëngjes, a kishit me m'besue? Po. Kishim ju besue. Ça kishit me ba, kishim me marrë përgaditjen, që mos me na zonë befas. Ka thonë, kështu unë ju lajmëroj juve për një xhehenem, nëse nuk e dëgjoni Allahun xhelle ue ala. Andaj njeriu duhet me qenë syçelë ndaj armiqësisë së iblisit. Sahabët e pejgamberit alejhi salatu ue selam e kanë ditë armiqësien me iblisin. E kanë ditë vesvesen, a është prej iblisit, a është prej mendimit të vet. Andaj Allahu xhelle u ala i ka tregu pejgamberit alayhi salatu wasalam që ta lajmërojë Omerin se Omer, ti nuk e merr një rrugë shejtani tjetër. Kët privilegj s'e ka pas veç Omeri, po Omeri a dallu ma shumë n'kët aspekt. Krejt sahabët e kanë pas kët privilegj dhe kët njohuri. Ata e kanë ditë kur është cytja prej shejtanit dhe kur është mendja e tyre. E kjo prej ka duke studiu dhe duke meditu shumë në fuqinë e Allahut dhe në armiqësien që e kanë me iblisin dhe ka hin iblisi, cilat janë dyrt dhe cilat janë qarkullimet e iblisit në brendinë e njeriut. Pastaj e kanë mësue nëpërmjet kësaj ngjarje se njeriu e ka natyrën e tij të gabume. Pranon me bo gabim. Ademi bani gabim dhe ra në kurthën e iblisit. Kjo çka argumenton? Sahabët e kuptuan se s'kena mundësi m'u zhvesh prej gabimit. Nuk kena mundësi me mrri me një pozitë apo me një gradë ku na s'bojna hiç gabime. Qysh pretendojnë disa njerëz? S'kanë mundësi. Andaj pejgamberi alayhi salatu wasalam tha, nëse ju tentoni mos me gabue, Allahu ju shkatrron. Allahu ju ju shkatërron dhe e sjell një popull çka bojnë gabime. Pra gabimi është pjesë e natyrës tonë, e njerëzorës tonë. Mirëpo kjo nuk na toleron neve që të zhytmi n'gabime. Çka duhet me bo? Duhet me luftu vetveten, edhe duhet me mposht vetveten. Dhe duhet me qenë njeriu vazhdimisht në luftë me vetveten. dhe me bo istigfar ndaj Allahu xhelle wala. Andaj Allahu nuk kërkon prej neve m'u zhvesh krejt prej gabimit. Çka kërkon? Me ul kokën para Allahu xhelle wala. Dhe Ibn Tejmije kur ka thënë se Iblisi gaboi, edhe Ademi gaboi. Iblisi nuk e kryti urdhrin, edhe Ademi e shkeli ndalesën. Mirëpo dallimet janë shumë të mëdha. Njëri hin në xhehenem përgjithmonë, e njëri hin në xhenet, apet kthehet. Pse? Sepse pas gabimit Iblisi çka tha? I bonëm zullum vetvetes tonë, nëse nuk na mëshiron dhe nuk na fal, kena me dështue. Dhe ka dallim mes kësaj natyre e cila ban gabim dhe ul kokën dhe mes natyrës e cila e ban gabimin dhe mundohet me justifikue. Kur të filloje justifikimi i gabimit, vetëm se ka shku ka kufri. Dhe Allahu xhelle u ala e përcjell njeriun në këtë sistem të kokës së tina. në këtë natyrë të të tina. A mundohet me ul kokën pas gabimit, a mundohet me thanë, jo nuk nuk është kurrgja kjo. Dhe mundohet m'i dhanë ngjyrën e bindjes e epshit. A ka më keq? Sikur sot shumë njerëz mundohen demokracijes. Nëse janë të sprovu me këtë sistem të të mallkum, me këtë sistem të çelbur, çka i ka ba njerëzit me e mohu Allahun xhel-le ue ala dhe me thanë se kjo janë barabartë me Allahun xhel-le ue ala dhe mundohen epshit Ka thonë Shejh Muhammed ibn Abdul Wahhab në komentin e këtij ajeti, ka thonë njeriu sa do që të mrrije prej intelektit, inteligjencës, çka i doket atij që ka mrri pale çka. Nëse adhuron dikën tjetër, futet në këtë ajet ejjuhel xhahilun, o ju ignoranta. Nëse njeriu nuk mundet me kuptue pse është krijuar, cila është pozita e tij në këtë dunja, në këtë univers, Se kush është Zoti i tij, Krijuesi i tij, detyrat e tij, përgjegjësitë e tij, ai është në ajetin Allahu xhel-le ue ala ejjuhel xhahilun, ani pse ai ngjyroset me intelekt dhe mençuri. Ejjuhel xhahilun. Andaj këto kanë qenë tri boshtet çka pejgamberi alayhi salatu vesselam i ka ndërtue personalitetet më të larta të njerëzimit. Ebu Bekrin dhe Omerin dhe Uthmanin dhe Aliun, të cilët kanë qenë trashëgimtarët e rrugës pejgamberike dhe këta njerëz kanë qenë faktorët që islami me ardhë deri tek na. Këta e kanë kuptue kush është Allahu, kush jena na, edhe me çfarë ligji drejtohet dhe menaxhohet dhe funksionon ky Një Kur'an i cili ka kriju ato njerëz, i krijon edhe disa njerëz tjerë, me të njëjtat cilësi. E vetmja çka kërkohet është që me iu përvesh studimit të librit t'Allahu xhel-le ue ala dhe m'u përvesh dhe m'u zhvesh para nënshtrimit Allahu xhel-le ue ala. Dhe Allahu tebareke ue teala, siç i ka kriju disa njerëz në atë kohë, i krijon edhe disa të tjerë në këtë kohë. Me të njëjtat cilësi, me të njëjtat cilësi. E vetmja rrugë është vetëm me iu nënshtru Allahu xhel-le ue ala. Andaj lusim Allahun tebareke ve teala që Allahu xhel-le ue ala t'na e mundësojë me u përngjasue me shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe ta kuptojna misionin e jetës tonë në këtë univers dhe ta takojna Allahun xhel-le ue ala duke qenë ai Allahu tebareke ve teala i kënaqt me neve dhe duke qenë Allahu xhel-le ue ala i dashur për neve dhe Allahu tebareke ve teala t'na e ofrojë dashurinë e tina në këtë dunja dhe në ahiret sallallahu ala nabiyina muhammedin wa ala alihi wa sahbihi